Halo? Čujemo li se? Salam alaikum. Alaikum salam. E ovako, ja bi vas lijepo posalamila, zovem iz Kaknja i pitala bi Hafiza ovaj, sutra u oči Jurijeva je, pa ja sam čula da se Kur'an obnosio oko kuće, eto, kao da cijelu godinu čuva kuću. E, njegovo mišljenje, molim vas, jesalam salam alaikum. U, u vezi Jurijeva, jel? Da. Dobro da vas Allah Đelšan nagradi. Da li je Jurijev eh, spomenut u kuransko-hadijskim tekstovima? Da li ima veze sa ne. našom uzvišnom vjerom dini i islamu i šta možete reći o tom? To je sve na džahidije. Znači navike koje su prenesene od sljedbenika knjige i od nečega do određene dane veličaju mimo bajarama i petka. Znači to nema nikakvo utemeljenje i tako treba potpuno potisniti takav događaj. Znači nije dozvoljeno muslimanima da se tako ponesu i tako poimaju taj dan veličaju i daju neku posebnu pažnju. To je znači, vid neznenja spram dina da nas Allah sačuva takvi stvari.